el profiti, sed ne exploati naturan medion. Estas clare, che la homo devas el profiti aliaen bestoin cae plantoin por transvivi, sed tio devas ocasi tauri pove. La homo estas tangera rabobesto. Ciel cio voranto, la homo ne nur chassas cae fiscaptas, sed ancau consumas grandegain in quanto in da el planta nutrajo. La homo el profitas la naturan medion, cae aliaen vivuloin por transvivi, cae principe tio estas ancaune ne criticinda. La problemo estas nur, che la homo, alie ol aliai rabu bestoi, troigas Lau nova rapporto de la Monda Consilantaro pri biodiversezzo, la homo dauri pove el profitas nur trionon de la proximume quindec mil spezioi de qui dependas la homa transvivado. Tio signifas che du trionoi de tiui bestoi cae plantoi iom post iom malcrescas lau quante au che ili iel ein attingas si ein limoin, ciam ili ne plu estas disponeblai ciel nutrajoi. Tio estas situatio, quasau se familio, havus tridec nutrajoin en la friduio, cae consumus dudec el ili dum unu semaino, sed che tiu familio, cela semaina aceto, replenigus la provisoin nur per dec. Dum la unua semaino restus nur ec dec nutrajoi, en la dua semaino tio ancora us sed en la tria semaino ne plu ciui satigius. Tia conduto estas extreme mal longvida, cae oni povas nur miri, che la specio homo sapiens, quiu ja considera sin kiel aparte saggia, quiu ja anca mult relate estas vero, ne havas pli bonain ideoin. Consentite, ne estas tutte triviale dauri pove el profiti la fontagioin de la terra, ce sen stupe pli altigianta nombro da homoi. Sed eblas. Tion montras exemple la facto che indigenae popoloi, laula rapporto, en octec sep diversae landoi, sur en tutte pli ol 38 milionoi da kilometroi da grundo, iam de generatioi chassas, fish captas, cae ricoltas tiel, che la natura medio povas recreigi ciam de nove crei plida protectatai regionoi cae sur grundo cae en la oceanoi, tio estus certe parto de la solvo, Char bestoi cae plantoi tie havus locon por retirigi, en ciu ili povus recreigi cae, ne genate de la homo, povus regenerigi, sed estus malgiuste starigi sur la duona planedo shildoin cun la surscribo mal permesite sur pasci. Unu flanque charla concernae homoi extreme contraustarus, contrau protectado de natura medio cae spezio. Ali flanque charla imago che oni devus lassi la naturan medion por si mem, porce gi por tiel diri resanigus in mem, estas ja romantica, sed ne ciam giusta. En multae campoi, exemple en fish captado, estas iam de longe conate, cio estus farenda, por ne plue exploati la teron, sed el profiti gin tiel, che ciam restas suffice. La sagia besto homo devus nur fin fine realigi tiun scion.